Hier is een lijst van die familiehoofde van Israël, die leiers van 1000 mannen en die leiers van 100 mannen, en hulle officieren. Hulle het allemaal vir die koning gewerk. Elke maand van die jaar het een groep soldaten gekomen en elke maand het een groep teruggegaan huis toe. Daar was 24.000 mannen in elke groep. Jasobam sien van Sabdiel was die hoof van die eerste groep voor de eerste maand. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Hij was van die Peres familie en hij was de hoof van al die officieren voor de eerste maand. Doedai van die stad Achwag was de hoof van die groep voor de tweede maand. Miklot was de hoofofficier van zijn groep, hulle was 24.000 mannen. De hoof voor de derde maand was Benaja, sien van die priester Jojada. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Benaja was een van die 30 speciale mannen van die koning en hij was de leier van die 30 mannen. Sy sien Amesabat was die hoofofficier van zijn groep. Die hoof vir die vierde maand was as al broer van Joab, en naom was sy sien Sebaja die hoof. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die vijfde maand was Samhit van die Seerag familie. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die zesde maand was Ira sien van Ekus van die stad Tekoa. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die zevende maand was gelees van die Ephraimstam. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die achtste maand was Sibikai van die stad Gesa. Sibikai was van die Sierag familie. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die negende maand was Abeser van die stad Anatot. Abeser was van die Benjaminstam. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die tiende maand was Magraai van die stad Netofa. Magraai was van die Seerag familie. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die elfde maand was Benaja van die stad Piraton. Benaja was van die Ephraimstam. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Die hoof vir die twaalfde maand was Geldai van die stad Netofa. Geldai was van die Ootneel familie. Daar was 24.000 mannen in zijn groep. Hier is de name van die hoofde van die stammen van die Israëlite. Die hoof van die Reben stam was Eliezer sien van Sikri. Die hoof van die Simeon stam was Fatia sien van Maoka. Die hoof van die Levi stam was Gassabio sien van Kemiel. Die hoof van die Aaron familie was Sadok. Die hoof van die Hida stam was Eli, een broer van David. Die hoof van die Isaskar stam was Omri sien van Mikol. Die hoof van die Sebaon stam was Jesmaja sien van Obadja. Die hoof van die Naftali stam was Jeremot sien van Asriel. Die hoof van die Ephraim stam was Hosea sien van Asasha. Die hoof van die helfte van die Manasse stam wees van die Jordaan rivier was Joel sien van Pedaja. Die hoof van die ander helfte van die Manasse stam in die land geleerd was Jedu sien van Sogaria. Die hoof van die Benjamin stam was Jaashiel sien van Abner. Die hoof van die Danstam was Asaral sien van Jerogam. Dit was die hoofde van die stammen van Israël. David het nie die manne wat jonger as 20 jaar was, laat tel nie, van die Heere het beloof dat hy die Israëlite so baie sal maak soos die sterre in die lucht. Joab sien van Syria het begin om hulle te tel, maar hij kon hulle nie klaar tel nie, want die Heere het kwaad geword vir die Israëlite omdat Joab hulle getel het. Daarom is daar niet in koning Davids dagboek opgeschreven hoeveel mannen daar was wat jonger als 20 jaar was niet. As met sien van Adiel was die hoof oor die koningse stoorkommers in Jerusalem. Jooghanan sien van Isia was die hoof oor die stoorkommers buiten Jerusalem, in die steden en die dorpen en die plekken wat hoe en sterk mire gehad het. Esri sien van Caleb was die hoof oor die mensen wat buiten Jerusalem in die grond gewerkt het. Semi van die stad Roma was die hoof oor die wingerde, Sapti van die stad Sofam was die hoof oor die stoorkommers in die wingerde waar hulle die wijn gebere het. Paul Ganan van die stad Gedera was die hoof oor die olijfbome en die wilde vijebome wat in die loofveld was. Loas was die hoof oor die stoorkommers waar hulle die olijfolie gebere het. Setraai van die land Saron was die hoof oor die beeste wat in Saron gewei het. Safat sien van Atlaai was die hoof oor die beeste in die valleie. Obel van die Ismael familie was die hoof oor die kamele. Jagdeja van die stad Meronot was die hoof oor die donkies. Jalses van die Hagar familie was die hoof oor die skape en bokke. Dit is al die mannen wat hoofde was oor die goed van koning David. David se oom Jonathan was een raadgever. Hij was een verstandige man en hij kon schrijven. Jeegiel sien van Gakmoni het die koningse kinders groot gemaakt. Achietofel was die koningse raadgever en gesaai van die staat Irek was die koningse vriend. Na Achietofel het Jojada sien van Benaja en Abata raadgevers geword. Joab was die hoof van die koningse leer.